Ko katoļu baznīca māca vai nemāca? Par ticību, baznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darba dienas rīt pulksenes deviņos vai atkārtojumā desmitos vakarā. Es esmu sveicināts Radio Marija Latvija klausītāji, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dienas katehēze ir kopā ar tevi un šajā katehēzē tad ielūkosimies kādā interesantā notikumā, kas šobrīd notiek pasaulē un ar mums kopā šodien arī attālināti ir pieslēdzies arī priesteris Ilmārs Tolstovs. Labrīt! Labrīt! Un tad, kas tad tas tāds par notikumu? Proti 2024. gads un 2. līdz 27. oktobris ir tāds laika posms, kad notiek bīskapu sinodas 16. ģenerāla asamblējas otrā sanāksme, un tāpēc šodien arī esam aicinājuši priesteri Ilmāru Tolstovu eh, nedaudz vairāk mūs pastāstīt, ieskicēt un arī atbildēt klausītāju uz taviem jautājumiem. Ja tev ir kādi jautājumi, tad droši vai arī pārdomas, tad noteikti sūti mums ziņas. Atgādināsim, tātad eh, telefona numurs studijā ir 67 969 131 un savukārt Savukārt īziņu, telef, e, īziņu numurs, uz kuru var rakstīt īziņas, ir 266 77 272. Ja esi kaut kur pie e-pasta, tad arī studija at rml.lv ir tavā rīcībā, lai tad atsūtītu mums uh, savu jautājumu vai pārdomas šeit uz ēteru. Uh, tā, e, tā tad priesteri sinodālais process – sinodālā baznīca, kas tas tāds īsti ir, kā mums to saprast? Jā, tā tad eh, mēs eh, atceramies tālo 2021. gadu, kad pāvests Francisks inicēja eh, sinodālo procesu, sinodālo ceļu baznīcā, Un, uh, pirmais, un, un tātad viņš paziņoja, ka šis process turpināsies vairāk gadu garumā, vairākos etapos. Uh, Un pirmais etaps bija, varētu teikt, vismokošākais. Kāpēc vismodākais, tā? Tāpēc, ka bija jāsāk sinodālais ceļš draudzēs kopienās. Pāvis lūdza eh, veikt eh, nu, ne jau tādu kā aptauju, bet eh, pulcināt draugus locekļus, kopienu locekļus draudzē un sākt nu, runāt, kas baznīcā līdz šim tā īsti nebija pieņemts, jo parasti jau bija nu, tā saucamās divas baznīcas – Eklēzija docētos, ja? tas ir baznīca, kas māca. Tātad tas ir maģistērijas, pāvis, biskupi, priesteri. Tad bija eklēzija auditos, kas klausās, kuriem nekas nav jārunā, kuriem ir jāpaklausa, kuriem ir jāpilda, kuriem ir jāievēro un tā tālāk. Nu, lūk, un, eh, protams, ka Vatikāna otrais koncils mazliet mainīja šo koncepciju, šo piramid, piramidālo monarhisko koncepciju, norādot, ka ir tas saucamais sensus fidelibus, jeb visu ticīgo, katra kristītā tā balss, kas ir eh, baznīcas kopienā, kas ir, kas ir kā atbalsts, kā atblāzma tam, ko Dievs grib teikt ar baznīcu. Nu, lūk, šis process eh, Latvijā arī bija salīdzinoši mokošs pat paldies priesterim Paulam Kļaviņam, kas uzņēmās to smago vezuma nastu, um, mudināja, pulcināja, un var redzēt, ka arī Latvijā diecēzēs tas notika ļoti atšķirīgi. Latgalē tas joprojām bija monarhiskā veidā, pavēļu veidā no bīskapa, uh, draudzēs tas notika tāda mazliet samāksloti, nezinu, kā tas bija Liepājā Jelgavā pie mums, pateicoties priesterim Paulam, uh, tomēr draudzēs bija šīs tikšanās, bija iespēja cilvēkiem atbildēt uz sāpīgiem jautājumiem vai pašiem izteikt savus jautājumus. Un notika šo atbildžu apkopošana. Tika izveidots arī dokuments, kas ir pieejams Katoļs LV, Latv eh, apkopojot atbildes no ticīgiem Latvijā. Un tālāk jau šis, eh, šis dokuments tika aizsūtīts tālāk uz Eiropu, un tad notika šī <clears throat> konsultācija, šis, šī klausīšanās jau e, no e, tātad, e, kontinentu līmeņos, jā, kontinentu līmeņos. Un tad jau pēc tam notika šo kontinentu līmeņu apkopošana, un beigās jau tika tas viss sūtīts uz Romu un izveidots tāds apkopojušais dokuments. Un sākās biskupu sinode. Pagājušajā gada oktobrī bija pirmā daļa, biskupu sinodas daļa, Un e, šobrīd notiek otrā noslēdzošā daļa, kad beigās arī pāvis uzrakstīs apustulisko pamudinājumu. Athortācija, ekskortācija, zinu, kā pareizi latviešu teikt, nu, pamudinājumu, mhm. e, kas, protams, e, maģistrālā ziņā ir zemāks par encykliku, bet šajā dokumentā mēs redzēsim tos augļus, tos virzienus, kurus baznīca parāda, bet šajā gadījumā, atšķirībā no citiem varbūt dokumentiem, uh, Šajā dokumentā mēs atradīsim arī mūsu pašu Latvijas draugu atbildes, jo viņi tādā veidā iesaistīsies un vēlēsies arī. Nu, mēs redzēsim, ka tajā dokumentā būs ietvertas šīs, šīs eh, cilvēku domas, jeb vēlmes, jeb veidosies šī atgriezeniskā saite starp eh, baznīcu, kas māca un baznīcu, kas klausās. Sakiet, lūdzu, kā tad sanāk, eh, Kā jūs atbildētu uz jautājumu par to, kā, ko tad baznīca grib panākt ar šāda tipa sinodi? Es saprotu, ka tā ir pirmo reizi šādā modelī, šādā formātā. Kas ir tas, nu, kāpēc tas būtu būtiski izteikt vispār savas domas? Es domāju, tas labs varbūt klausītājs sēž un domā, nu, es tāds kautrīgs latvietis, nu, ko es tur iešu teikt? Uh, Tātad eh, sinodas nosaukums ir uz sinodālu baznīcu, komunija, iesaistīšanās un misija. Eh, man bija tā iespēja pirms vairāk kā desmit gadiem uzsākt eh, doktorantūras studijas Ljubljanas Katoļu universitātē, un bija tāda iespēja tikties ar vienu verbistu tēvu, Andrzeju Piečaku, kas ilgus gadus kalpoja Latvijā. Un kamēr es nebiju klausījies viņa lekcijas misioloģijā, es īsti nevarēju saprast, ko nozīmē Pāvis Francisks un Latvijas Amerikas baznīca. Bet jau tad viņš runāja par šo pieeju, kāda ir Latvijā, kas ir mazliet savādāka nekā Eiropā. Un uh, e, Latvijas Amerikas baznīca ļoti vērsta uz misiju un uz ticīgo iesaistīšanu. Un var redzēt, ka Pāvils Francis savā darbībā arī īsteno šīs Latvijas Amerikas baznīcas tādus principus, kas ir nesuši ļoti lielus augļus. Jo tā galvenā doma ir norādīt uz to, ka katrs kristītais katolis, e, kristības un iestiprināšanas sakramenta spēkā, ir aicināts būt līdzdalīgs baznīcā. Ka viņš nav tikai pasīvs e, klausītājs, vērotājs, bet viņš arī ir baznīca, Un arī viņam pienākas šī baznīcas nu, apziņa, ka baznīca ir viņš un ka viņš arī var veidot baznīcu. Jā. Tā tad iesaistīšanās, komunija, e, misija un darbošanās kopā. E, vārds sinode, sinodus nozīmē iet kopā. Nevis es un viņi, nevis mēs, lai viņi garīdznieki, nevis mēs garīdznieki, viņi lai viņi bet mēs visi esam kopā. Un mēs nedalām tur uh, vienu vai otru atbildību, bet visi kopā strādājam Dieva drūmā. Nu, jā, protams, ka baznīcas ekleziālā struktūra nav izjaukta. Tas nenozīmē, ka mēs atceļam ordināciju, mēs atceļam episkopātu, bīskapa lomu, pāvesta lomu. Nekādā ziņā mēs nemainām uh, ekleziālās struktūras mēs nemainām baznīcas eklezialitāti. Mēs nekļūstam kā e, dažādas protestantu kopienas, kur ir ļoti izteikta demokrātija, nu, ka viņiem ir tādas šīs te, piemēram, raudžu padomas, kur cilvēki ievēl e, garīdzniekus. Ja mēs ne, neejam, e, nemainām pašu baznīcas to ekleziālo modeli, bet mēs caur sinodālo ceļu aicinam palūkoties uz katra harizmu, jeb dāvanu, uh, ar atjaunotu skatījumu, lai mazinātu klerikālismu, mazinātu hierarhismu un mazinātu plaisu starp eh, dažādām baznīcas struktūrām, dažādiem kalpojumiem. Ja bieži vien šī baznīcas struktūra un, un tas eh, viss, visi tie kalpojumi tik smagnēji, ka cilvēkam no malas tā ir ļoti grūti iekļauties, un arī nav šīs sadarbības, nav šī, šī kopības gara, uh, Bieži vien katrs dzīvo savā pasaulē, dara kaut ko savu, un sinodālā ceļa mērķis ir parādīt šo kopību, komuniju, sinodalitāti, ka mēs katrs atsevišķi savām harizmām, visi ejam kopā uz vienu mērķi. Un sakiet, lūdzu, kā jūs atbildēt uz jautājumu, piemēram, par to, kāpēc vispār nu, ticīgajiem būtu jāsako līdzi šodien šai sinodei, kas notiek uh, Ah, kas, eh, kas ir tie ieguvumi, kāpēc tas būtu būtiski mums kā ticīgajiem? Jā, tāpēc, ka baznīca, kādu mēs pazinām līdz šim, tādu mēs vairs neredzēsim. Tas skars mūs katru. Atcerēsimies, ka 2021. gadā mums bija iespēja piedalīties šajā sinodālā ceļa tikšanās. Tas jau norādīja uz to, ka šīs, šī sinode nebūs tā kā visas iepriekšējās. Uh, tiks mainītas ļoti daudz baznīcas struktūras, vēlreiz atkārtojot, nemainot baznīcas pamat ekleziālo modeli un pamat būtību. Bet būs jāmaina domāšanas veids, un es varētu teikt, ka nu, man ļoti patika, kad sā, mums pirms vairākiem gadiem bija tikšanās kardinālu Grehu, kas ir atbildīgais par šo sinodālo ceļu visā baznīcā. Uh, Man ļoti patika, ko, ja nemaldos, Priesteris Pēters uzdeva viņam jautājumu, nu, cik ilgi ies šis sinodālais ceļš baznīcā. Un kardināls tā pasmaidīja un teica, nu, dažus simtus gadus noteikti, ja ne visu turpmāko baznīcas laiku. Tas nebūs tā kā tāda akcija, kā mēs esam pieraduši. Tur bija rožu kronim veltītais gads, tur evaharistē veltīts gads, tad bija priesterībai pāvila gads, tur ticības gads un tā tālāk. Mhm. Šis process Ehm, turpināsies, un ne, nepa, nu, par to mēs runāsim turpmākos simtus gadus. Līdz ar to mums jāpierod pie šī vārda sinodalitāte. Mums jāpierod pie šī jaunā baznīcas domāšanas veida, jo tas arī nebeigsies ar nākamā pāvesta ievēlēšanu, lai, lai Dievs dod pāvestam Franciskim ilgus gadus, bet mēs zinām, ka arī pāvesti mainās, bīskapi mainās, bet šis sinodālais ceļš, kas ir iesākts, viņš e, ir uz ilgu palikšanu. Tāpēc mums pie tā jāsāk lēnām pierast. Kā, varbūt tas šobrīd tāds man vienkārši iedāts prātā tāds personisks jautājums, vai kā, kā jums bija pierast pie šī uh, sinodālā ceļa, šīs uh, citādākā procesa? Nu, es to izjūtu personīgi savas ādas. Yeah. Man tas bija katastrofāli, jo es pirms pieciem gadiem ienācu Salaspils katoļu draudzē, kas tika būvēta pašos pamatos pēc hierarhiskā monarhisma principa. Un, nu, es negribu, es ne, nevajag domāt, ka es tagad hegeliskā stilā vai dialektiskā stilā noliekšu visu to, kas ir bijis iepriekš. Nē, e, kardināls Pujāts, visu cieņu, arī vecie biskupi, iepriekšējie prāvesti, priesteri, visu cieņu. Tas bija tas laiks, jā. Bet e, šī baznīca, kas bija pirms sinodāla ceļa, bija būvēta tomēr uz uh, nu, uz klerikālismu principu. Tātad garīdznieks, melnsvārcis, viņš ir alfa un omega, viņš visu zina, visu prot, viņš ir eh, speciālis visos jautājumos, viņš ir celtnieks, eh, elektriķis, automašīna remontētājs, dārznieks, florists, eh, krāsotājs, viņš ir viss. Un viņam vēl jāpārzina Bībele. Un tad draudz ir tikai izpildītāji. Prāves dod komandas, pavēles, Eh, labākā gadījumā savāc tādu erudītu cilvēku kompāniju, maziņu šauru, kas tad visu nosaka. Un eh, Salaspils draudzē bija šāds modelis, un es saprotu, ka es tā nevēlos. Es nevēlos sevi sadedzināt, es nevēlos ja tādā veidā dzīvot, jo tas arī man neļauj evanģelizēt. Ja man visu laiku jādomā par celtniecību, par saimnieciskām lietām, ko varētu darīt, lai draudzes locekļā, eh, tad es sapratu, ka man ir vajadzīgs mainīt šo modeli, un es varu teikt, ka Vēl pirms pāvesta Franciska sinodālā ceļa iesākuma mēs jau sākām sinodalitāti arī mūsu draudzē, arī arhibīskaps lūdz veidot šīs draudzes pastorālās padomes vai nu, kādas konsultoru grupas. Tad mēs veidojam šo padomu. Var teikt, ka mums izdevās ogrē izveidot pat 50 cilvēku komandu, kas katrs uzņemās mazu kalpošanu draudzē. Un es jūtu, ka Salaspēlī ar vien vairāk katrs kristītais un iestiprinātais sāk just, ka Salaspils draudz nepiedar priesterim Ilmāram vai arhibīskavam Zbiņņamam, bet tā ir mūsu visu draudz. Un tas nes augļus, lielus augļus. Šodien mēs uzsākam arī alfa kursu, eh, mēs iesākam dažādas citas lietas, un šogad es arī kļuvu par ogres skatoju draudzes prāvestu, un ogrē joprojām ir šis hierarhiski monarhiskais modelis, ja, uh, arī nu, Konstants Bojārs. Viņš, protams, pēc savas izpratnes to vadīja. Un, eh, kas saka, atrotīt rokas, un jāķerās eh, vēstim pie ragiem. Ļoti liela pretestība, ļoti grūti. Cilvēki nav pieraduši. Viņi bēg prom, viņi skrien tur, kur priesteris neko neprasa, kur nekas nav jādara, kur var smuki pasēdēt, pabaudīt garīgu atmosfēru. Tikai lai mums nevajadzētu kalpot, lai neko nevajadzētu darīt, priesterīts eh, visu forši dara, viņš ir smuks, viņš ir foršs, viņš skrien uz depo, pērk lampiņas, un, un mums ir tik jauki, tik brīnišķīgi, jo priesterīts tik čakls un čakls un čakls. Ja. Tā kā, nu, tas lēnām, lēnām jāmaina un mainīsies arī pakāpeniski soli pa solim paldies, paldies par uh, tādu personisko stāstu un liecību. Klausītāji, kā ir ar tevi? Kā, kā, kā tu esi izdzīvojis šo sinodālo ceļošanu šo laiku, un vai tu jūti kādus augļus savā dzīvē, kur tu esi gan savā draudzē, gan arī uh, savā, nu, tādā privātajā dzīvē, darba vietā varbūt noteikti raksti mums uh, uz telefonu numuru 266 77 272 vai arī tad tad uh, zvani uz telefonu numuru 67969131. Vai arī, ja ir kādi citi jautājumi par sinodalitātes tēmu, tad uh, priesterim Ilmāram droši šodien var uzdot, bet šobrīd gan aiziesim nelielā muzikālā pauzē un pēc tam tad atgriezīsimies arī ēterā. Kādas nomāts smagums sirdī jūties vientuļš tu. Lieka spēki pazuduši, pats nespējīt neko. Kad blakus tev nav mamma, tētis pats nespēj saprast to. Vai uzvarēt, vai padoties, vai spēka pietiks tev. Lūdz, tikai lūdz. Tau Jēzus, Jēzu, viss kārtībā būs. Lūdz, tikai lūdz, viņš tev atbildēs un palīdzēs. Tad zini visas rūpes nastas, neuzkrauj nu sev. Tavs lielais glābējs tev ir blakus, tik vienu soli spēr, Ja uzticēsi viņam visu, ko nespēj paveikt, nu, Dievs visas lietas sakārtos un laimīgs būsi tu. Lūdz, tikai lūdz, tikai lūdz, paļaujies uz Jēzu, viss kārtībā būs. Lūdz, tikai lūdz tev atbildēs un palīdzēs. Lai kā ar notiktos, lai kas tev gadītos, Dievs tev atbildēs, Viņš tev palīdzēs. Jēzus, Jēzus, viss kārtībā būs. Lūdz, tikai lūdz, viņš tev atbildēs un palīdzēs. Lūdz, tikai lūdz, tikai lūdz, paļaujies uz Jēzus, viss kārtībā būs. palīdzēt. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Mīļo klausītāji, tad uh, turpinam uh, šīs dienas, dienas katehēzi ar mums uh, šeit uh, Zoomā attālināti pieslēdzies un kopā ir priesteris Ilmārs Tolstovs. Sveiki, paldies jums liels par iespēju šeit būt un sarunāties. Un tad viens tāds jautājums, proti šajā sinodālā ceļa sakarā mums arī klausītāja zvanīja aizkadrā, jo mēs runājām par šo te kopību, misiju, apziņu, kad kā, kā tad, kā, ko darīt tādā situācijā, nu, kad draudzē ir izveidojies varbūt tāds uh, nu, elitārais klubiņš kalpotāju, kurā ir grūti iekļūt, vai arī situācija, kad ienāk pilnīgi jauns cilvēks un uh, nu, tas pirmais, kas tev prātā iešaujās, ir, ir nevis uh, Nevis eh, tā tad, eh, teiksim, nu kā viņu iesaistīt, bet nu tas eh, nav mūsējais. Nu mēs nezinām, kas tur var būt tam cilvēkam, varbūt, kad tur nu tiešām ir atnācis te tikai paņirgāties vai kā, nu dažādas varbūt situācijas. Ko jūs ieteikt varbūt šādos te gadījumos darīt? Kā tad tur izdzīvot to sinodalitāti tādā ikdienā? Man priekšā ir dokuments Instrumentum Laboris, Tas ir tas dokuments, kas sagatavots šai sinodē, un ko tagad biskupi veselu mēnesi studē. Tas ir tas dokuments, kas ir šo aptauju auglis un arī ietver pagājušā gada oktobra sinodas rezultātus. Un tur ir jautājums par to, ka, kāpēc veidojas šīs noslēgtās grupas, šī, šī ekskluzivitāte un nevēlēšanās pieņemt jaunus cilvēkus. Tas ir tieši tāpēc, ka katoļiem nav misijas gars. Mm. Mēs bieži vien daudzi katoļi nāk no Latvijas, Lietuvas, Polijas. Un viņi domā, es esmu katolis, man ir sava ticība. Labākā gadījumā vecmāmiņa aizvedīs savu mazbērnu vai jā, kādu savu radinieku pie komunijas pievedīs, bet mums nav misionāra apziņa. Un mums tojas arī misiju svētdiena, Mums jāapzinās, ka mums jābūt misionāriem. Līdz ar to draudzēm ir jābūt viesmīlīgām. Mēs domājam par eh, draugu kafejnīcu salaspēlē atvērt, lai pēc misijas, pirms misijas visi var atnākt padzert kafiju. Eh, ļoti svarīgi arī tas, ka šajā pastorālā padomē, vismaz salaspēlē, un mēs mēģinām ar ogrē, var nākt un piedalīties jebkurš cilvēks. Nav tā, ka tā būtu izredzētā grupa vai kaste. Ja? Bet bieži vien cilvēks pats baidās. Viņš gaida apmēram, ka priesteris pies pie viņu un viņu uzaicinās. Man eh, vienreiz eh, viens cilvēks teica, ka es pusgadu gribēju kalpot, bet es gaidīju, ka priesteris man uzaicinās. Un piedodiet, man salaspēlīs svētdien 400 cilvēku, es nevaru katru personīgi uzaicināt. Un atkal parādās tas vecais modelis, eh, hierarhiski monarhiskais modelis, kad priesterim bija jādod komandas, viņam bija jāpavēl. Un cilvēks atnāk uz draugu un gaida, ka viņam kāds kaut ko pateiks, bet eh, mēs esam aicināti un iedrošināti pašiem. Piemēram, es redzu, ka eh, nu, draudzes, kurās logi nav nomaskāti. Un es atceros, ka es kādā draudzē pirms vairākiem gadiem biju atbraucis un uz pirksta, ar pirkstu uz tiem putekļiem uz logu uzrakstīju, es šeit biju un izsaukuma zīme. Un jūs iedomājaties, apbrauc pēc trim mēnešiem uz tā loga, joprojām tas mans pirkstu uzrakstītais uzraksts putekļos. Tas nozīmē, ka neviens draudzes loceklis nav paskatījies uz logiem, uh, nevienam nevienāca prātā, ka tos logus vajag nomazgāt. Nu, kā? Prāves taču neteica. Nebija nekādas komandas, nebija nekādas pavēles. Ja? Un tāpēc šeit ir e, tātad e, tajā instrumentum laboris ir viens no e, otrās daļas, otrās daļas tātad otrais paragrafs, baznīcas atpazīšana, misijas garā atpazīšana. Tātad spēja saskatīt uh, pamanīt, ieraudzīt, saklausīt, uzklausīt, sadzirdēt. Nesēdēt savā abstraktajā kastē, ja? nesēdēt savā burbulī, spēt pamanīt, eh, kā baznīcā ienāk cilvēks no malas pieiet viņam klāt un pateikt, labdien, kā jūs sauc, kā jūs jūtaties, vai jums kaut ko paskaidrot. Ja? Bieži vien mūsu mazajās draudzēs, draudzes sievas, ienākot eh, kādam svešiniekam ar tādām izgrieztām acīm, paskatās un apmēram gatavs tulīt viņu nogalināt, ja? jo viņš nav tā apģērbies, nav tā, tāds domāšanas, uztveres veida maiņa. Baznīca kā kā vieta, kur cilvēkam ir labi ienākt, kur viņš labi var justies. Ja? Es domāju, tas ir tas sinodalitātes viens no svarīgiem aspektiem. Mums nav jāmaina baznīcas mācība, mums nav jāmaina baznīcas struktūra, mums nav jāmaina nezinu, kādas citas lietas, bet mums jāmaina attieksme. Attieksme no, no tādas eh, bieži vien garīgās iedomības, no, no noslēgtības, no sava draugu burbuļu veidošanas, no kaut kādām noslēgtām grupām, uz eh, misionāru kopienu, kas ir gatava sagaidīt jebkuru un kas ir gatava doties pie jebkura, neskatoties to, kāds viņš ir. Iziet otram cilvēkam pretī, pasniegt viņam roku, iedrošināt un aicināt viņu uz, uz, uz mūsu kopienu, kur viņš var saņemt pestīšanu. Bet kā tad, kā tad mainīt to domāšanu? Ko mums darīt? Nu, teiksim, es tagad klausos un es pieķeru, no nu, šī tas ir arī par mani, no nu, tā klausoties eh, šo sarunu. Uh, kā tad, kā, kā tad man mainīties, jo nu, dažreiz tas ieslēdz tā automātiski, oj, oj, tad nepazīstams cilvēks ir ienācis. Nu, es domāju, ka viens ir piemēram šis pats alfa kurs, kas eh, ir vērsts uz misiju. Mhm. Ir dažādas arī, piemēram, evanģelizācijas skolas. Es zinu, ka man bija liels prieks, kad eh, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skolas filiālis jaunieši, oāzes jaunieši, vienā brīdī izdomāja vecrīgā rīkot tādu flashmobu, jeb zibakciju un eh, dejot, dziedāt, slavēt. Jā, ir dažādi veidi, kā iziet no savas noslēgtības. Piemēram, mēs oktobrī mēģinām vienā sestdienā rožu kroņiem rokā iziet cauri visai salaspēlī, lūgties rožu kroni. Nu, ir, tas prasa arī piepūli, uh, tas prasa arī tādu apziņu, ka man vajag iziet ārā no sevis. Tur ir dažādi nu, e, palīgi līdzekļi. Protams, ka pats svarīgākais ir svētais gars. Ja, kad cilvēks saņem svēto garu, viņš piedzīvo atgriešanos, viņš saprot, ka viņš nevar vairs turēt šo dāvanu sevī. Viņam vajag ar to dalīties. Un tāpēc e, evanģelizācija rodas tieši no šīs apziņas, ka esmu pestīts, ka man ir ielikās Eh, Dievs devis iespēju tikt izglābtam, un es nevaru šo vēsti paturēt sevī. Man ir svarīgi ar to dalīties. Un tie Nu, dalīšanās veidi var būt dažādi. Nu, Radio Mārija, protams, ir viens no arī izcilākiem šiem veidiem, kā nu, dalīties ar šo prieka vēsti. Jo es domāju, ka ļoti daudz cilvēku Latvijā kaut vai nejauši ieslēdzot Radio Mariju, var uztvert kādu, kādu tekstu, kādu, kādu raidījumu, kādu ziņu, un tas var viņu uzrunāt. Tā kā nu, veidi ir ļoti dažādi, un arī Radio Marija parāda Eh, nu, mūsu vietējās, lokālās baznīcas atvērtību. Tas ir viens no atvērtības veidiem. Tā kā šie veidi var būt ļoti dažādi, un es redzu arī eh, šajā dokumentā instrumentum laboris. Nav norādīti tādi detalizēti veidi, kā to darīt. Šeit ir eh, pat paša domāšanas veida maiņas būtība ir uz, uzrakstīta. Jo ne, die, nu, šeit baznīca nedod konkrētus sīkus norādījumus, kā veidot draugu, kā, kā, kā eh, draudzē šīs lietas īstenot, bet svarīgs ir pats, pats šis, pats šis eh, nu, eh, uzstādījums, ka es, kas esmu kristīts un iestiprināts, jau ir kristības un iestiprināšanas sakramenta spēkā, esmu saņēmis uzdevumu sludināt, un es esmu misionārs. Es Katrs kristītais un iestiprinātais pēc savas būtības misionārs. Un es atceros, es tieši šodien misē iedomājos, ka man bija, eh, piemēram, es šodien man salaspilī četras dienas, ir kāds cilvēks pasūtījis misi par, par lūgties par dvēselēm šķīstītavā. Un es tieši šodien vai vakar sievām atgādināju, ka ir tādas, kādreiz bija tādas katolietes, piemēram, viena bija, kas brauc no Jēkapils uz Rīgu, uh, un par savu naudu nopirka 50 katoļu baznīcas vēstnešus un dalīja viņus uz, viņus uz ielu uh, Jēkabīlī. Vai, piemēram, šī sieviete, kas pasūta misiju nevis par saviem piedarīgiem, nevis par sevi, jo mums ir tāds arī individuālisms. Es par sevi pasūtīšu misiju, lai man ir labi, lai es būtu pestīts. Bet ir tādi cilvēki, kas, piemēram, pasūta misijas par dvēselēm šķīstītām, par aizmirstām dvēselēm šķīstītām. Tā tad ir šis misijas gars, ka ne tikai par mani, Ne tikai lai es tieku dziedināts, ne tikai lai man būtu nauda, lai man būtu veiksme, lai man būtu veselība par maniem mirušajiem. Un tas ir tas individuālisms, kurā mēs līkstam iekšā. Bet arī padomāt par citiem. Un kaut vai šī sieviete, kas kādreiz no Jāekapils brauca un pie tēva smeltera mūžīgo mieru pirka šos 50 vēstnešus un dalīja Jāekapils, es uz viņu skatījos, kā uz viņu. Nu, misionāri! Viņai ir šāds misiju gars, viņa tādā veidā grib sludināt evaņģēliju. Ja? Tā kā tie veidi, kā sludināt, var būt dažādi. Un nevajag gaidīt, ka mums kāds atnāks un pateiks priekšā, dari tā vai dari šitā. Bet sirdī svētais gars uzrunā un cilvēks dodas misijā. Viņš iet kaut vai, nezinu, uz ielas un pasaka, ka Jēzus tevi mīlēja. Tad tas ir pats domāšanas veida maiņas princips. Mhm. Tā mums ir arī atnākusi kāda ziņa. Dievam visi ir pazīstami un vajag priecāties, ka kāds ir atvēris baznīcas durvis un ienācis. Jā, nu tāds komentārs mums ir atnācis šeit uz uh, studiju. Es domāju, ka uh, jā, tā ir tā pareizā laika attieksme. Es nezinu, vai var teikt pareizā attieksme, bet nu, tā, kas ir tāda atvērtās baznīcas attieksme. Uh, Jā, mēs eh, Salaspēlī pirms diviem vai trim gadiem sākām turēt vaļā baznīcu bez neviena dežuranta. Jā, es uzliku novērošanas kameras, protams, vajag būt kaut kādai aizsardzībai. Bet, eh, nu, piemēram, Ogrē mums joprojām baznīca ir aizvērta. Un ir ļoti daudz baznīcas, kas ir aizvērts. Un man ļoti patika, ko Andrēs Mediņš teica. Viņš teica, Ilmār, kur tu esi, vienmēr tur ir baznīcas vaļā. Un es saku, nu, bet ja izdemolēs, viņš saka, tā ir ļoti laba zīme, ka izdemolēs. Lai dažas reizes izdemolēs Jo ļaunajam garam nepatīk, ka tur vaļā baznīca, un, mēs, un viņš bieži vien tādā veidā mūs iebiedē, lai mēs turam aizslēgtas baznīcas, lai mēs visu aizslēdzam, lai mēs visu noslēdzam. Jā. Bet eh, nu, Dievs eh, aicina mūs uz atvērtību, un atvērtas baznīcas, eh, atvērtu baznīcas durvju princips ir viena no tādām labām zīmēm, kas parāda, ka mēs esam atvērti. Jā. Tā kā, nu, protams, jā, jāatrod veids, kā kā to visu kārtot. Jo, protams, ka ir baznīcas, kur ir kaut kādi vērtīgi arhitektūras pieminekļi vai kaut kas cits vērtīgs, jā, tur ir šīs bailes. Bet nu, mūsdienās ir šīs novērošanas tehnoloģijas, dažādi citi veidi, kā var tomēr nodrošināt, lai baznīcas durvis būtu atvērtas. Mm. Runājot par sinodi, kas ir tās tēmas, kas tevi vairāk interesē? Es saprotu, ka ir šajā brīdī tā, kad šajā sinodē tiek apskatīti dažādi jautājumi ļoti, ļoti dažādām baznīcas izai, baznīcā izaicinošām tēmām un arī šādām misionārām tēmām, kas ir tās, kurām, kurām tu visvairāk sako līdzi? Nu, man patīk instrumentum laboris trešā daļa – E, kur ir e, mana disertācijas tēma, vispār varētu biskupiem aizsūtīt manu doktora darbu, jo es šo tēmu pētīju, ko viņi tagad tur ņemās prom. Es negribu <laughs> lielīties, ka es tur jau kaut ko izdomāju, bet šeit ir, nu, tas, protams, ir Vatikāna otrais koncils, kuru mēs joprojām studējam, jo vēlreiz pasaku, Vatikāna otrais koncils notika pirms vairāk kā, nu jau, es nezinu, 40, 50 gadiem, bet uh, viņa īstenošana dzīvē nemaz tā īsti vēl nav sākusies. Uh, Mēs atrodamies tikai pašā, pašā ceļa sākumā. Un šī trešā daļa ir attiecības starp universālo un lokālo baznīcu, starp universālismu un partikulārismu. Tā būs ļoti smaga tēma, jo šobrīd visā baznīcā notiek decentralizācijas procesi. Arī Pāvis Francis savā pirmajā programmas dokumentā Evangelija prieks, Evangelija gaudījuma runāja par to, ka viņš vēlas decentralizētu baznīcu. Ko tas nozīmē? Eh, no, noņemt no Romas to smaguma centru, lai arvien vairāk nu, svarīgus lēmumus var pieņemt vietējie biskupi. Jo viņš pats teica, ka viņam bija šausmīgas problēmas, kad vajadzēja apstiprināt lūkšanu grāmatiņu Romā, kad viņš vēl bija Latvijā, Amerikā. Viņš gāja no prāta, ka 10, 15 gadus Roma nevar apstiprināt vienu lūkšanu grāmatiņu. Viņš teica, vai patiešām Romai vajag tik daudz lietu apstiprināt, vai to nevar izdarīt uz vietas. Un tāpēc šobrīd notiek arī tāda akcentu maiņa, kad eh, nebūs tā, ka visas lietas būs jāsaskaņo Romu, jo tas ir milzīgs centrālisms, tas bloķē evanģelizāciju misiju darbu, bet eh, līdzīgi kā pirmajos gadsimtos, sinodalitāte nozīmē, ka ļoti daudz jautājumus eh, nu, varēs, varēs lemt vietējais baznīca. Un es gaidu, es ļoti ceru, ka arī Latvijā notiks baznīcas Latvijā sinoda. Un arhibīskaps Zbigņevs, kad viņš kļuva par biskupu 2010. gadā, viņš teica, ka viņa sapnis ir, ka Latvijā varētu sasaukt sinodi. Nu jau mums ir 24. gads, 14 gadi, e, vēl nemaz sākums nav redzams. Tā kā es ļoti ceru, ka mums arī izdosies izveidot, nu, saorganizēt savu sinodu. Jums ir ļoti sasāpējuši jautājumi, kas skar mūsu lokālo baznīcu ļoti liela plaisa starp diecēzēm, starp biskupiem, starp priesteriem. Uh, Eh, trūkst eh, daudzos svarīgos jautājumos vienotības. Tā kā mums ir liels darbs priekšā, liels darbs priekšā un es ceru, ka šis te arī pāvesta, ah, un te arī ļoti svarīga bīs, Romas bīskapa pārspīlētā loma. Eh, protams, ka mēs nemainām dogmu par pāvesta nemaldību un nekādā ziņā nevēlamies viņu lomu samazināt, jo, kā jau teicu, tas, kas doktrināli ir apstiprināts, ir apstiprināts. Bet, piemēram, tas, ka uh, Mēdījos eh, pasaulē un Latvijā dažreiz pavīd kaut kādi pāvesta izteicieni. Tas vien parāda to, ka gan ticīgo apziņā, gan arī laicīgo cilvēku apziņā ir uzskats, ka katrs pāvesta vārds ir nemaldīgs, ka pāvests neko nedrīkst pateikt no sevis ka, ja pāvests runā, tas ir tā kā dievs runā no debesīm. Ja? Un Francis saka, ka tas nav. Uh, Katoliski tas nav atbilstoši baznīcas mācībai. Ja? Un tāpēc būs arī mazliet tāda pārorientācija, lai saprastu, kāda tad ir īpa, īpašā Romas biskupa loma, nemainot baznīcas mācību, bet tomēr nu, mazinot varbūt tādu nu, pārāk lielu tādu, es negribu lietot vārdu papismu, bet eh, nu, lai mēs nesākam nu, dievināt pāvestu. Man ļoti patika, ka bija viena tikšanās, kur, eh, ziniet, kad pāvis ierodas, tad visi sauc tur Benedetto, Frančesko, nu visi tur sauc viņu vārdu. Un tad pāvis Francis saka, pagaidiet, kāpēc jūs sakat Frančesko, kāpēc jūs nesakāt Jēzu, Jēzus, kāpēc jūs saucat? Ja? Nu, tāda liekas ļoti jocīga, ja mēs kaut kā nu, pāvestu gan arī dievinam, ja? viņa bildītis turam. Nu, viņš saka, protams, ka mums ir svētais Jānis Pauls II, kas ir pasludināts par svēto, mēs viņu varam godināt, un viņa bija, kā saka, svētbildes pat var likt baznīcā un ir baznīcā. Ja? Bet mazliet kaut kādi akcenti tur nav īsti pareizi. Ja. Tā kā man ir liels prieks, un šī ir eh, ekleziālā sinode par baznīcu, tā ir mana tēma, jo es esmu fundamentāla teoloģijas disciplīna ekleziologs, tā kā es ļoti ceru, ka kaut kas ļoti skaists mūs gaida, un es gribu teikt, lai mēs nebaidamies no sinodālā ceļa, lai mēs nebaidamies no sinodalitātes, jo katoliskā baznīca nesabruks. Viņa neizšķīdīs, viņa, viņa nemainīs savu mācību, bet tas būs kaut kāds milzīgs, skaists notikums, kas mums gaida. Mēs, mēs, mēs redzēsim milzīgu garīgu atmodu, milzīgu garīgu atmodu baznīcā. Jau tagad redzam caur šo atzimšanu par to, ka katrs kristītais katolis ar vien vairāk sāks apzināties, ka viņš ir baznīcas daļa un mēs sāksim viens otrā ieklausīties, sadzirdēt viens otru, uzklausīt, dalīties, tikties. Tas ir, tas, tas ir brīnišķīgi, ko Svētais Gars ir paredzējis caur šo sinodi skaisti tāds skaists novēlējums, un šajā brīdī tad neliela muzikāla pauze, un pēc tam arī atgriezīsimies ar vēl kādiem gan klausītāju jautājumiem, gan arī jautājumiem priestarim Ilmāram Tolstovam, tad par sinodas procesu, kā mēs zinām, tad tikai, tikai iesācies, tikai būs ir skaists laiks priekšā. Thank you. Lord, is it possible to get this far? And just now understand who you are. I'm feeling foolish yet relieved as well. Cause what I bought before I just can't sell. But now my eyes are open wide. If this is wrong, I don't wanna be right. Could it be that on my worst day, how you love me still will not change? What if it's really Laimīgo rādījumu arī Latvijas klausītāji. Turpinām dienas katehēzi pulkstenis 9.42 un šajā brīdī arī atgādina, ka, protams, arī tu vari iesaistīties ar savu eh, tad eh, īziņu vai zvanu. Uh, Priesteris Ilmārs Tolstovs mūsu studijā, un šie ir tātad īziņu telefona numurs 266 77 272, vai arī tad zvanu tālruņa numurs 67 969 131. Atgādinu arī, kad, jā, runājam par sinodi, sinodālo procesu, un jau pirms tam runājām daudz par to, kad tas būs process simt simtiem gadu garumā, un baznīca mainās. Par to visu mēs eh, arī pirms tam runājām, un arī šobrīd eh, kāds klausītājs ir atsūtījis ziņu. Klausos ar lielu interesi, simtprocentīga taisnība. Daudz ko esmu pieredzējis, gan labu, gan sliktu, un eh, slava Dievam par to visu. Tā mums raksta visija no Rīgas, un šajā brīdī tad arī turpinām šo te sarunu. Tātad, Sanāk tā, ka sinoda ļoti, ļoti lielu uzsvaru liek uz katra cilvēka misionāro būtību, vai pareizi esmu sapratusi? Jā, nevar būt katolis, kurš nekalpo. Ja kāds klausītājs tagad klausās un viņš nav nekādā kalpošanā draudzē, tad principā viņš nerealizē savu uh, Eh, kristības un iestiprināšanas sakramenta spēkā saņemto dāvanu. Protams, ir tie, kas ir guļošie, slimie, vecuma nespējā, un viņi nevar tur skraidīt. Bet Lūdzu, tad ir rožu kroņa kalpošana. Ir gados vecāki cilvēki, kur iesaistās nemitīgai rožu kronī, tautas rožu kronī. Kalpošana ne tikai nozīmē kaut ko strādāt, bet tā ir arī iesaistīšanās Margrietiņas tādā lūkšanā grupā par priesteriem. Eh, kalpošana nav tikai, nu, cits varbūt arī saka man, priestri Ilmāra, es katru mēnesi esmu kontā uzlicis regulāro maksājumu savai draudzē, es nevaru, piemēram, iesaistīties praktiski, ja, bet es ziedoju. Pie man salaspilī problēmas, mums eh, durvis eh, nav kas nokrāso un nāk tām durvīm garām veči, kasa pakaušus, ja, saka, o, mēs tur visu kaut ko štukosim un darīsim un domāsim, ja, bet tās durtiņas tā ir nekrāsojas, jo mums arī ļoti interesanti draudz manas eh, WhatsApp grupā ir kaut kādi 175 cilvēki. Un tad, kad es kaut ko uzrakstu, tad visi gaida, ka kāds cits pieteiksies. Un tad neviens nepiesakās, un tad es palieku drusku dusmīgs, saku, pagaidiet, nu, bet nav tā lieta izdarīt. Un tad viens raksta, jā, nu es domāju, ka kāds cits pieteiksies, bet, nu, ja nav neviena, tad es aiziešu. Jā. Tad tāds milz, nu, liels kūrums, tāda katrs dzīvo savā pasaulē. Protams, ka ir savi darbi, savas problēmas, tur mājas un darbi. Un, nu, draudz daudziem ir tikai kā tāds papildu, papildu pielikums. Ja? Bet nu, mums jāmācās arī caur to karitas grupām, caur dažādām kalpošanas grupām. Un nevajadzētu būt tā, ka viens uzņemas ļoti daudz kalpošanu. Dažreiz pietiek, ka viens cilvēks uzņemas draudzē kalpošanu, piemēram, pa piecām spuldzītēm. Viņš nāk uz baznīcu un skatās uz savām piecām spuldzītēm, vai kāda nav izdegusi. Un, ja viņi ir izdegusi, <coughs> tad, eh, tad, eh, nu, tad viņš viņu nomaina. Es ogrēju svinēju izsvētdienu, skatos augšā, ir izdegušas divas spuldzes. Un neviens par to nedomā. Nevienam tas neinteresē. Man, kā prāvestam, ir jā, jāatbild par spuldzēm baznīcā. Kādā sakarā? Jā, tas laikam nav jūsu uh, pirmais uh, galvenais aicinājums. Piedodiet, priester, ka pārtrauc, bet mums ir vairāk uh, zvani studijā, tā ka mums ir karstā līnija. Jā, lūdzu, jūs esat ēterā. Halo? Halo? Jā, droši. Lai tu slavēts, Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžam slavēts. Nu, pirmkārt, pateicos par ļoti jauko katehēzi, jo es tiešām esmu trāpījuši šoreiz desmitniekam. Esmu Gins, Gins no Bortnieku novada, un mums arī ir diezgan šādā veidā smagas problēmas, jo, nu, tieši man ir bijis vairāk, dažreiz ir bijis jāprasa cilvēkiem, kāpēc viņš nāk uz baznīcu, vai viņš nāk dēļ priesteru, vai viņš nāk dēļ satiktu kungu Jēzus Kristu. Un tas eh, saistībā ar to, ka mums bija iepriekšējais priesteris lauds, un ka es jūtu tā, prašu, tā problēma joprojām tā gaisā virmo nu, tas man ir ļoti liels prieks, kā arī mūsu draudzē ir eh, viens no diviem lielākajiem Latvijas katoļu priesteru morālistiem, Juris Kapars un Ilmārs, protams, Polstos ir otrais. Jo arī man bija jādzird, ka par mūsu priesteri, ka viņš, nu, jā, viņš pārāk daudz moralizē, viņš pārmet, ja, nu, Tur, un, bet tur ir tā lieta, par ko es jau pirms jums teicu. Ja, kādēļ jūs nākat uz baznīcu? Jums nepatīk priesties, bet jūs taču nākat pie Dieva. Ja? Un atvienojot, ir anekdote, kam, kam, kuram patīk, ja? kas un kuram patīk un kādēļ patīk. Ja? Neslāstīšu šeit. Bet tiešām tēma ir ļoti svarīga. Mhm, paldies. Jo, paldies jums arī. Jā, jā bet piedodiet, ja jūs gribējāt vēl ko teikt. <laughs> Jā, hal, eh, jā, tad uzklausīsim vēl vienu zvanu. Varbūt tu pēc tam priesteris Ilvārs var pakomentēt. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžīgi slavēts. Uh, labrīt, Līva, labrīt, uh, priesteri Ilmārti, Raimonds no Jūrmalas. <clears throat> biju, biju dievkalpojumā tieši svētdien salaspilī jāredzētās nenokrāsotās durvis. Uh, laikam, laikam jābrauc tomēr ir nokrāsot. Uh, kaut kā, nu, jo tāpēc, ka mitrums nāk virsū rudens. Eh, paldies par tēmu eh, un eh, pilnīgi piekrītu un, un man bija tā interesanti no, no šiem jautājumiem, cik ilgi turpināsies, jā. Ja? var e, ļoti labi izsacināt vispār tādu domu gājienu cilvēka. Nu, e, tā kā daudzas lietas mums, tā kā saka, ķeksīša pēc, ja? nu, un, un cik te ilgi būs, un, un kad ta beigsies, ja? bet nu nebeigsies, nu nebeigsies, un, un tieši šī, e, šī domā, šis domāšanas veids un šī būtībā, <clears throat> kā saka, cilvēku uzrunāšana, un labi, ka mēs par to runājam, un labi, ka priesteris šo saka, uh, jo tas ir jāatdzer katram kristītam cilvēkam, ka viņam arī katram ir tā misija un galu galā iet un, un, un sludināt un to prieka vēsti, <laughs> do, nu, sludināt tālāk. Un būt misionāram tas ir nevis uh, tādā iekšējā pulciņā sēdēt un, un kā saka, labi justies, bet uh, iet un, un pie tiem, kuri vēl nav, pie tiem, kuri vēl ir ārpusē. Uh, Un, un arī, ja viņš atnāk, nu, tad neatgrūst un, un, un uzņemt laipni, tā kā tas eh, kristītam cilvēkam pienākos. Un, un paldies, ka priesteris saka, ka viņš nav ne krāsotājs, ne elektriķis, jo tas tiešām tā ir. Viņam ir ļoti daudz eh, citu pienākumu. Un katrs uh, draudzes loceklis, kurš atnāk, viņš var atrast savu, savu vietiņu un savu, um, savu kalpojumu kaut vai pavisam uh, niecīgu, bet tas ir kalpojums. Jā, lai ne, mēs nebaidamies, lai mēs nedomājam, ka kalpojums ir kaut kas milzīgi grandios, ko es tagad nevarēšu pavilkt viens pats. Un tāpēc jau mūsu ir daudz, ka mēs varam atrast kaut ko tikai nu, tā, ar to gribēšanu. Tā, nu. To vajadzētu arī gribēt. Un paldies jums, un uh, klausos, un uh, svētības visiem! un paldies, labu dienu. Paldies, paldies. Jā, mūsu laiks, diemžēl, tojas izskaņai, tāpēc eh, <laughs> kā, kā jūs, eh, ko jūs vēl priesteri gribētu pateikt eh, nu, tādā noslēguma posmā, varbūt kādas iedvesmas vārdas šajā visā lietā, jo nu, skaidrs, ka mēs nevaram vienā dienā sevi mainīt, vai ne? Uh, Jā, es domāju, ka mums nevajag arī krist panikā, ka ne uzreiz viss izdodas. Un, un to mentalitāti, kur veidojusies vairāku simtu gadu laikā, mēs nevaram vienā mirklī mainīt. Un nevajag krist panikā, ka tur draudzē mainās priesteri vai kāds tur pieķerās. Tā ir tīri cilvēciska lieta, un mēs to nevaram arī izslēgt. Un priesteris tomēr ir harizmātiska personība un pieķerās cilvēku viņam. Bet es saku, man ļoti liels prieks par pāvestu Francisku. Viņš ir jezuīts, viņš atpazīst lietas, un baznīca iet ļoti, ļoti skaistā, pareizā virzienā. Un pat ja bū, noteikti pāvests saka, es gribu baznīcu, kura drosmīgi spēr soļus priekšu un kļūdās, nevis tā, kura mīņājas uz vietu baidoties kļūdīties. Tāpēc, protams, ka būs spriedze, būs konflikti, būs nesaprašanās, būs, būs pārpratumi, būs eh, kaut kādas lietas, bet mēs neveidojam sterilu baznīcu. Mēs neveidojam baznīcu, kur ir mākslīgi uzpūsta ar šiem amerikāņu smaidiņiem, jā, keep smilingiem. Mēs, taisam, mē, mēs, mēs vēlamies, lai baznīca būtu tāda, kādu to vēlas Kristus svētā gara spēkā un baznīca ir jāatjaunojas, ir vajadzīga atmoda. Un ļoti daudz katoļu pāriet uz harizmātiskām draudzēm, uz brīv, brīvbaznīcām. Un viņi saka, kamēr es biju katoļu baznīcā, tur nebija dzīvības, tur nebija atvērtības, tur nebija sirsnības, tur nebija viesmīlības, tur nebija misiju gars. Tur bija tikai reliģisko rituālā atstrādāšana, kas saka, tikai formāla pieeja un tā, tā, tā visa baznīcas tautas dievbijība tika uzvērt, uztverta kā maģiska rituāla. Un tad, kad es iegāju šajā brīvdraudzē, tad es iemācījos lasīt Bībeli, tad es atvēros misiju garam, tā tālāk. Kāpēc man šādi teksti ir jādzird? Kāpēc es savā baznīcā nevaru to piedzīvot? Kāpēc? Un tas ir tas jautājums, ko es uzdodu. Man nākošais gads būs 20 gadu priestrība. Kāpēc man ir jācieš no tā, ka mēs bloķējam svēto garu, ka mēs neļaujam viņam darboties mūsos un mūsu kopienās? Tāpēc paldies Pāvestam Franciskam, paldies Sinodē. Un, un ja jau viņi tur Romā grib šito darīt, nu, tad man ir, fū, tad jau nav tā, ka es tikai to gribu. Ja, tad jau tur ir vesela kompānija, kas par to domā kopā ar mūsu arhibīskapu Zbiņa, un es esmu cerības eh, pilns Eh, ka eh, baznīcai Latvijā un visā pasaulē būs ļoti brīnišķīgas lietas gaidāmas nākotnē. Paldies, paldies par uh, skaisto novēlējumu. Tāpēc, ne, var sakot, noslēgumā neceļam paniku. Viss kārtībā, viss notiekās un uh, galvenais tiekties uz to uh, savu uh, dāvanu atklāšanu. Un uh, paldies tev, klausītāji, par iesaistīšanos. Jā, diemžēl mums tas laiks uh, straujiem soļiem tuvojas uh, noslēgumam. Un uh, atgādinu, ka šodien tad uh, studijā ar mums bija priestars Ilmārs Tolstovs. Uh, ja gadījumā ja vēlies, tad uh, arī vari šo dienas katehēzi pēc tam atrast gan arhīvā rml.lv mājaslapā pie programmas raidījums dienas katehēzi, arī Spotify, YouTube vari šo uh, uh, sarunu noklausīties, un tad, nu, lai, lai svētīga šī diena jums visiem! Izskanēja dienas katehēzi Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies! You put your love on me.